บุ๊กทูยี่สิบห้าดวัตเปียตในเมืองเวมเนสเตดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟ Chci jet na nádraží. ดิฉันต้องการไปที่สนามบิน Chci jet na letiště. ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง Chci jet do centra. ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะ Jak se dostanu na nádraží? ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ Jak se dostanu na letiště? ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ Jak se dostanu do centra ดิฉันต้องการแท็กซี่ Potřebuji taxi ดิฉันต้องการแผนที่เมือง Potřebuji plán města ดิฉันต้องการโรงแรม Potřebuji hotel ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ Chci si pronajmout auto. นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ Tady je moje kreditní karta. นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ Tady je můj řidičský průkaz. ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ Co je v tomto městě k vidění? คุณไปเมืองเก่าสิคะ Běžte do starého města. คุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ Zúčastněte se okružní jízdy městem. คุณไปที่ท่าเรือสิคะ Běžte do přístavu. ไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะ Zúčastněte se okružní jízdy přístavem.